Noir, the Brian E. Drake Me ne savas, ne savas quale to eventis, nur un damnite ventajo pos altra, ed altra. Me sempre esis malchanzoso, nullo es facile por me. Me baractas, baractas, nul tempe lesas irgu, nul tempe agas male quale altri. Ma me sempre credis ie fatto misteriosa, qua coactas nia vivi ad en sua intrigi. me es jazz musicisto, pianisto, me sercis amuso, sercis jazzo, sercis la music pato. New York esis sen viva, la clubi esis closita, me ne povis trovar laborado. Do me decidis autostopar vers California. Ante che me atingis Kansas, me ne havis mem un dollaro, e ne trovis veho dum du dii, til che fine grand automobilo haltis e grand homulo portanta cipa vestaro apertis la pordo. Amico, tu ja aspectas abatita, cande tu laste havis bona mangiajo, cande tu laste netigis tu? Hm, tale me pensis, tale me pensis. Me nomesas Brody, Jack Brody. Me vidis tu amico, e me dicis a me, tabo nullo besonas helpo e cande altru hazarde preter passos. Ies, amico, to es cruel mondo, e ni omna debes helpar l'uno l'altru. Consideres me, exemple. Probable tu regardas me e pensas, jen bonulo havanta la mondo in suo pocio. Bella nova automobil, o bella netta vestaro, dica ieletaio, granda dolce sigaro. Facte, amico, me ipsa besonas helpo sa me cam omne me havas problemi. Ne grava problemi, amico, ne tante grava, quale lei tua. Facte mea problemi forsan helpos tu. Me anche besonas helpo, comprenes, ma me volunte pagos. Tu besonas pecunio, e me besonas helpo. Amico, quo es plus simpla? Me revelos a tu la tota ferro, do tu povas decidar. Nulo furtatra, nulo deshonesta. Me devas obtenar ullo de homo in Wichita, ma me musta cesar Tulsa sa majorne. Nu, iento com me fazos. Me livos tu in Wichita por rencontrar ta homo. Me pagos por hotelo, mem donos a tu dec dolari, sato por juar quelca dii. Venerdi en i rencontro, se me vigigos tu tota voie a tu son. Con tu opinionas, camene es justa? Camene es justa? Me pagos por lito, pagos por dinee, nur pro simpla tasco facita inter amici. Quale on dizas, amico, luna manuo lavas la... Quanto dizas? Cani facas comerzo? Om non prito me suspectis, carece var buxo, por humulo, qua ne povas assistar, in Wichita, Kansas? Ma to significis lito e duscio e quelco bone dinei domine intensis refusar. Bone, amico, bonege! Quali tu nom esas? Mi vehis tra la nocto. La vacua platagi preter passis la fenestri, tilce me presce transis. En irin te brodi livis me avancipa hotelo. Nun ne oblivies, morge, je deci duc locie eduimo. Ta strada angulo sub la fervoio ponto, calvulo donos buxo a tu. Me rividos tu venerdie. Ducinte, rasinte me e paginte por si ragis isto, me eniris la vicina drinkeio por biro. Hol bone saporis. Me remarcis che ulu regardis me. El aspectis pocete usita et elua vovozo povis for scrappar la farbo del muri. Ma el va esis bona, el formo forma o plu bona, e maxim bone el facis lunesma paso. Tu es bon aspect, sioro. Ca tu compros me dilincajo? Me havas nullo ma tempo, e me pensis che homulo quale tu forsan prisos homino quale mi. Me nomesas candi, amicolo, Yes, quale confecto. Me matro ne esis intelligenta, me el comprenis la mondo. Veri prisas dolceti, e dolce me eses. tu ava sigreto? Danco. Oh, me parias che tu es ricia. Accendes mea sigreto, amiculo. Hmm. Do me ne intensa semblar delicetacea tu es bon aspecta, amicolo. Me opinionas che me maritas tempo amical. Con tu pensas? Ca tu desiras amuso? Eh? Me vartos exterre. Informes me quale tu decidas e... Eh? Danko por la drinkajo. Ok, me drinkabis plucam un biro dum que el parolis, e mea hormoni guidis. Ta nocte mea hotelo lito ne esis tam sola ca me expectabis. Ma lito ne sempre valoras la peno cusartu. Me vecis cun capo plena de aguli e boco plena de cotono. E l'altra latero di lito esis vacua, anche mea burso. La due dec dollari desaparabis cun la hominaccio. Pecunio nul tempe prisis mea companesso cande me fine comprenis toco eventabis, ja esis un cloco, e me tardesis por la reencontro. Me rapide vestisis me, abatis me hararo, et hastis ad exteri ad dolori gantas un lumo. Atinginte la strada angulo sub la fervoio ponto, me vidis calvulo in lana vestono, portanta paper envelopita buxo sub la brachio, segun l'instruzioni di Brodi me comencis transmarchar la strado. Subite, nigra automobilo preta passis rapidege, roto bandagi cris, esis pafo, e l'automobilo for hastose. La calvulo chancelis ma ne falis. Il mis pasis vers me, shovis la buxo ad en mea manui, e falis ien mea pedi, me squatis ad illu. Il susuris, Vosidas sordinamito! guates brodi, gardes vu contre lo bezulo, cicatro sur naso. Il fazi strangia bruisetto in suo gotoro e suo oculi tornis ad supre por regardar l'internajo di suo capo. Nu, comprenes bone, me ne esas heroo me sudorifis cugli, e cande me audis homino criachar, cande me audis sireno, me saltis e corescis. Me hascis ad instradetto, celis me dop forgeta giui, e quic apertis tabuxo. Olesis vacua! me si desci sed es comprenar omno ma omno es in sen sensa omno es in sen sensa me a capo ancora dolori se me ne povis glutar me habis nulla pecunio in mea apocho ma me trovis moneto pezzo in la forgetaggi e compris cafeo topo che helpis mi drinketti ta cafeo til che la suno cuscis su Lore me iris al urbo centro por auto staupar ad ula loco, irga loco forza plata urbo, for itza malagi, e tam fore possibile de homaccio nomita brodi. Fine automobilo haltis ielio cioceo del urbo. La pordo apartesis, e me aniris. Lore me vidis qua veturiris. Tua visagio ne aspectas tante bone nun, sioro. Ni iratsesces, amiculo, ne rigardes metale. Me regretas pritua pecunio. Se me savabus quale zadio irus, me lasabus tu tranquila. Me juis la pacinta nocto, ma humino musta suciar su ipse. Vivo ne es facila. Cande me livis tua chambro tsa giorne, du grande viracci sisis me edicis, se me ne esus stupida, me dicus omno quon me savas. Me ne savas molto, es vera, e me supposas che li exceptis to quon me offris. Li permissis me irar, e dicis che me troves nova amoranto. No, mea matro ne parturis stoltino.' me judicis que es bon tempo abandonar sa urbo. Tu es mal chansosa, amiculo. Me advere ne comprennas pro come jus haltis por tu. Ma tu es ta sorta de homulo qua humino ne povas obliviar. Nem se el opinionas que il ad portas el morto. Unesma foie dum tadio me sentis me presque secura, malage retroiris iris plue plu fore dopni. Automobilo iga son tranquila e laxa e pronta por irgo. Me dormesces ibe, me avisajo en elua hararo blonde tintita me vecis proque l'automobilo haltis, ni esis for la choseo e proxim nullo ma sordida e caduca fervoio cabano sur la platajo. Duesenberg, grande e nigra, posesis exter ol quale erroro. Du enorma brutti subite apparis ec nullube, sisis me, frapegis me, et tiris me ad interne. Candi esis ibe in obscur angulo el fumis unde mea sigaretti. Sur stulo sidis triat cent funti di obesulo, obesulo havanta cicatro lede ed hocatra sur la naso. Nu, amico, tu quelque desquietigis ni. Pardones mea maniero trovartu, e mei pardonos tua sanguifante visaggio. Danko a meo collegi qui agis quale du ganzi, ni perdi sulla buxo quan mentre desiras riganar. Tu savas ube olesas, eses intelligenta, et tu forsan trans vivos integre. Proque ne spares por ni plus a laboro, e por tu plus a sango. Paroles quic, credes me, tu ne desiras che me iracescos irge quante brodi pagis me pagos duople. Facte me permisos tu durar respirar. Candi dicis, lui serios, amiculo, ne es stupida. Nu, sioro, nu, cani facas commerzo? Me volunte dicabus multe, se me savabus irgo, la obesulo sospiris. Fi, tu tristigas me, Kerli, le due norma bruti proximescis. Subite la pordo apertesis bruisose et a bastardo brode eniris portanta du pafanta revolveri. L'altri et tiris revolveri e pafis furiose. Crac, paf, crac, crac, paf! Me celis me dop unde la grossa bruti til che la cugli cesis flugar tra la ciambro. Cande me apertis me oculi, omni circum me jatsis sanguifanta e mortinta. Me reptis acandi, el gemis, eh, e me levis el capo. Tu stupida, idioto, ni riconosus fortuno, se ol frapus tua visagio, tabuxo, interne la cartono, valoras milion. Mm el sospiris, la lasta bruiso quan el ultempe facis. Nur un damnite ventajo pos altra, ed altra, candi esis justa, me ne riconozus fortuno se ol frapus mea visajo, Milion dollari donita a me in cartono buxo e me forgetti sol. E nun me stazza sin fervoio cabano, apud cin mortinti, ed exterre tri bel automobili perforita per cugli e ne capablo movar. Me sempre credabis e fatto misteriosa qua coactas nia vivi ad in sue intrigi ma esas nulla fatto, esas nulla povo misteriosa, esas nur homi desiranta, e volanta, e respondanta yes ad irga dolaro qua preter passas. E nun ne esice, mese di nulube, me marcia so longe polvosa voietto, penas trovar la cioseo, penas irar ula loce, irga loce, ante un on trovas tacaoso, quan me livis dop mei.